Մեռակելական եկեղեցում շարունակվում է մեծ պահքի շրջանը եւ վաղը նշվելու է ճարպիկ տնտեսի Կիրակին։ Մինչ այդ նախորդ Կիրակին նշվել է անարակի Կիրակին։ Այդ կապակցությամբ պատարակ իհարկե մատուցվել է եւ վաղն էլ կմատուցվի, բայց փակ վարագույրով պահքը շրջան է, որն անդրադառնում է մարդու երանական վիճակի, այսինքն նրա ծննդյան պահի, նրա ժառանգած եդեմական պարտեզի, նրա տիրոջն անհնազանդ գտնվելու, անկյալ վիճակում հայտնվելու, մեղանչելու, տարապելու, ապա եւ զղջալու, ապաշխարելու, մաքրվելու, աղոթելու եւ Քրիստոսով փրկվելու իրավունք նվաճելու ավետարանական դրվագներին։ Այս ամենն առաքելական եկեղեցին կանոնակարգում է եւ գոյություն ունի հստակ օրացույց, որով առաջնորդվում է Նախորդ Կիրակի Արցախի թեմի Ասկերանի շրջանի Խաչմաչ գյուղի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում համայնքի հավատավոր հոտի անդամներն ու մի խումբ ուխտավորներ, որոնք ժամանել էին Ստեփանակերտից ու տարբեր համայնքներից, վերապրեցին ավետարանական այն դրվագը, որի համաձայն անարակը փոքր ворթին հերացել է հայրական տնից։ Օտարության մեջ վատնելով հորից վերծված իր բաժին ժառանգությունը նա վերադարձել է հայրական տուն։ Զղջումը, ապաշխարությունն ու կարոտն են նրան վերել այնտեղ, որտեղից նա հեռացել էր։ Անառակ Կիրակիի կապակցությամբ մատուցված պատարակում պատարակիչ քահանան Տեր Մաթեոս Դրավանցը անդրադարձել է օրվա խորհրդին։ Մեկնաբանությունն առնչվում էր մեծ պահքին ու այդ շրջանի երրորդ անառակի Կիրակիին։ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու հոգևոր հովի կողմից զուգահեռներ են տարվել հին ու նոր ժամանակների միջև, համեմատվել հին ու նոր կտակարանների համապատասխան դրվագները, ով է անառակը, Օրինակը, որքան էլ նեխասեական անարակ worth-ին է, նկատենք առնչվում էր բոլորիս, անխտիր բոլորիս, Հարցն ուղիղ է, անշեղ, արդյոք Աստծո խոսքով ենք առաջնորդվում, կատարում նրա պատվիրանները, լսում նրա հորդորները, կյանքի կոչում падգամները։ Մենք ազգովի նույնպես վտարվեցինք մեր հայրական տնից, ոչ մեր ցանկությամբ, ակամայից, Մակրերն իր խոսքի համաձայն, որ եթե իրեն չլսեն ու չկատարեն պատվիրանները թվարկելով դրանք, ասում է. «Ձեր քաղաքներն ավերակ պիտի դարձնեմ, պիտի ամայացնեմ ձեր սրփավայրերը եւ չեմ հոտոտելու ձեր զոհաբերությունների անուժ բուրմունքը»։ Եվ ոչ միայն սպառնացող անեցքների թիվն ամեն անգամ 7-նապատկում է Տերը բայց համբերատար ու ներողամտաբար հիշեցնում է Տեր Մատթեոսը, մեծ պահքը տրված է մեղքերից հրաժարվելու, ապաշխարելու, աղոթելու, ներելու, համբերելու, իրեն զսպելու եւ զրկելու համար, որից հետո անարակ որդու օրինակի համաձայն վերադարձի ճամփան գուցե տուն տանի։ Մեզ խիստ անհրաժեշտ է անձնականին զուգահեռ ազգային ապաշխարություն եւս, որ เป զի կարողանանք հաղթահարել մեղքի բեռն ու բարձրես կանգնել դատաստանի առաջ Անարակ որդու առակն ավետարանականն ամենամեկնաբանված, բայց եւ խորհուրդներով լեցուն հատվածն է, որի շուրջ մտորումներն ու քննարկումները պատարակից հետո շարունակվեցին հավատացյալների զրույցներում։ Պատարակին ուխտագնացների մասնակցությանն աջակցել էր Խաչմաչի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու տարվա խաչքավոր Նորայր Գրիգորյանը։ Տեր Մաթեոս Քահանադրավանցն ուղիղ 16 տարի 2004 թվականից մինչև 2020 թվականի հարկադիր պատերազմը ծառայել է Հադրութում իրականացնելով շրջանի հոգևոր հովի պատասխանատվությունը։ Պատերազմից հետո Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբ รา համյանի օրհնությամբ նա վերանշանակվել է որպես Ասկերանի շրջանի 8 համայնքների հոգևոր սպասարկու։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մեր զրույցը Տեր հոր հետ վերաբերում է իր նոր կարգավիճակին եւ պահքի շրջանին։ Տեր հոր կարծիքով մենք բոլորս անարակ որդու նման հերացվել ենք հայրական տնից, որպեսզի կարողանանք հասկանալ թե ինչ ապրումներ է ունեցել անարակ որդին, ինքը հասկացավ, որտեղ ինքը պետք է հասկանար այդ նեղությունների մեջ ինելու ժամանակ։ Եվ այդ նեղությունները, թե սովածություններ, թե հիվանդություններ, թե տարապանքներ, թե ամեն ինչ զրկվածներ, զրկվածություններ, եւ այն պատիվը, որ ինքը ուներ իր հայրական տան մեջ, ինքը կորցրեց, վատնեց վատն են, որովհետև վատը, երբ որ մարդը վատն է, մարդուն չեն կարող ասել լավ։ Ամեն ինչի պետք է իր գնահատականը տանք, որպեսզի իմանանք թե ինչ պիտի անենք մենք։ Եվ այդ աննարակ որդին վատնեց իր հոր ունեցվածքը վատնեց որ իրենը չէր, ինքը կյանքի ընթացքում չի աշխատել, չի չարչանվել, ոչ մի կոպեկ չի հաստակել։ Ժառանգաբար ստացավ, գնաց այլ երկիր, այնտեղ գործրեց ամեն ինչ, որտեղ ինքը չէր աշխատում, ուղակի ծախսում էր, եւ մի օր տեսավ, որ ավարտեց, վերջացավ։ Հիմա մենք որպես այդպիսի ժողովուրդ, որպես քրիստոնյա մեզ համարում ենք այդպեսին, մենք անարագ որդուց էլ ավելի վատն ենք, որտեղ դեռ չենք հասկացել ինչ է կատարում մեզ հետ։ Ավելի վատն ենք, որտեղ չենք գիտակցում ինչ ենք կործնում կամ կործել եւ այսուհետեւ ինչ ենք կործնելու, եթե մենք ուշքի չգանք ազգովին։ Դա մեկ մարդու չէ, երկու մարդու չէ, ազգովին։ Եթե հիշենք, Նինվե քաղաքը ինչպես ապաշխարվեց 3 օր չտեված հավատացին Հովնան Մարգարե քարոզություններին եւ իրենք դարձ եկան, բայց իրենք այլ ազգի էին։ Տեր հայր, մենք ունենք մի կողմից անարակը որպես փոքր ворթին եւ ունենք մեծ ավակ ворթին, որ կարծես դարձյալ շահեկան վիճակում չէ, չնայած տանն է, հորմոտ է, հնազանդ ворթին է, բայց կարծես տան նույնպես այդքան էլ հոգեշահ վիճակում չէ եւ ընդհանրապես անարակի կիրակին այս դրվագը որպես ավետարանական դրվագ չնայած ամենամեկնաբանվածն է, բայց շարունակում է մնալ ամենախորուրդներով լեցունը։ Այո հիմա մենք տանն ենք, թե դրսում ենք։ Մենք փորձում ենք մտնենք տուն։ Շատ մարդիկ փորձում են հասկանալ սխալները եւ այդ սխալների ընթացքում գիտակցության գալու ընթացքում մենք լիարժեք չենք հասկանում դա ինչ է։ Ուշ է գիտակցելու համար Տերը կընդունի մեզ։ Միանշանակ երբեք ուշ չի լինում ապաշխարության ճանապարհը բռնել եւ երբեք չի լինում որպես հայր աստված, որպես ծնող, մեզ սիրող եւ մենք փորձում ենք իրեն պատվիրանների միջոցով լինի, քարոզությունների միջոցով լինի, տարապանքի միջոցով լինի, փորձում ենք իրեն ասածները հասկանանք, բայց տեսեք ավակ որդու մեջ ինչ բան կար, որ ինքը չմտավ այնտեղ ինքը ուրախ էր, երբ որ իր փոքր եղբայրը գնաց Ուրախ է այն առումով, որ ինքը կմնա իր հոր ժառանգը միայն, բայց ինքը չէր սպասում, թե իր գրսեւորտին կգար, կգար եւ իր հայրը կընդուներ, չէր սպասում նրան։ Ինքը գիտե, որ ինքն է միայն Տերը եւ ինքը զարմացավ իր հոր վերաբերմունքից։ Տեր հայր, հին կտակարանում եւ նոր կտակարանում մենք հաճախ ենք հանդիպում, եթե չկատարենք Տիրոջ խոսքը, չկատարենք Աստծո խոսքը, նա մեզ ժամանակին անձրև չի տա, կարկուտ կտա դրա փոխարեն, արև չի տա, անձրև կտա դրա փոխարեն եւ աշխարհում մորեխը կլծվի։ Ասում է, երբ որ չի ընթարկվեք, չհնազանդվեք ինձ, թշնամիներ կուղարկեմ ձեզ վրա, երկիրը թշնամիներ կուղարկեմ։ Հիմա մենք զրկվեցինք, փաստորեն մենք արտաքսվեցինք մեր Արցախ դրախտից, քեսից ավելին մնաց։ Եվ հիմա նորից մենք պետք է վերականգնենք, հիմա նորից պետք է դարձ ապրենք, մեր թիկունքին Աստված է, մենք թիկունքով ենք դեպի Աստված։ Մենք կորցրեցինք նաև մեր հոգևոր տարածքները եւ դուք որպես Հադրութի հովիվ կորցրիք նաև ձեր հոգևոր տարածքները։ Հիմա վերանշանակվել եք Արցախ Արցախի թեմում, Ասկերանի շրջանում, ինչպես եք հավաքում հոտը։ Կան արդյոք նաև Հադրութի շրջանի հոգևոր հոտի անդամները, որոնք գալիս են այստեղ։ Իհարկե մենք ունենք ունենք նույն համայնքը, որ ես մշտական կապի մեջ եմ լինում իրենց հետ, եւ այն պարագան, որ գալիս են, թե չեն գալիս, երբ որ կապում ենք, երբ որ պայմանավորում ենք իրար հետ, պետք է ինչ որ ուխտի գնանք, միասին գնում ենք։ Հարցայինը, որ ժողովուրդը հադրութի տարբեր տեղերում հիմա ապրում, բուն Հադրութի մեջ ժողովուրդը մի մասը Հայաստանում է բնակվում, մի մասը Արցախի տարբեր տեղերում են բնակվում, բայց մշտական կապի մեջ են լինում շրջանի ղեկավարների հետ, ժողովրդի հետ, դպրոցի հետ, նաև մանկապարտեզի հետ գնում են գալիս ենք։ Հարցը այն է, թե մենք ինչպեսի ճանապարհ պետք է անցնենք, որ այն կորածը վերագտնենք, կորածը վերադարձնենք։ Ես միշտ հակված եմ այն մտքին, որ ժամանակը շուտ է գնում եւ այդ ժամանակի հետևից մենք չենք վազում։ Մենք ենք մեծանում, մենք ենք ծերանում եւ շատ մարդիկ այդ կարոտից մահանում են, չեն դիմանում, որտեղ այդ կարոտը մարդկանց տանում է այլ տեղ։ Եվ երբ որ մենք կարոտում ենք այդ դրախտավայրին, որ ունենք հադրուս եւ մենք այնտեղ ունենք նաեւ մեկ գյուղ անուն դրախտիկ է։ Եթե մենք չհասկանանք մեր անցած սխալները, ես որ ասեմ անցած սխալները դա մենակ իմ սխալները չէ նաեւ, այլ բոլորին չեմ ազնվանում ոչ մեկին բացի ինձանից։ Այն գործերը, որ մենք ունենք, այն գործերը, որ պիտի կատարենք, չենք կատարել ժամանակին։ Պետք է անհրաժեշտ Կիրակի խորհրդով հասկանանք, վերագտնենք, թե մեզ Աստված կընդունի թե չի ընդունի վստահ եմ, որ Աստված կընդունի։ Ինքը հայրը ծնողի մեզ սիրում է։ Ուղղակի ինքը սպասում է այդ անարագ որդու վերադարձի նման, որ ասենք Տեր, մենք քո արժե մեղավոր ենք, Տեր հայր, իսկ ինչ է քանում նոր համայնքը ձևավորելու ուղղությամբ, ինչ լծակներ եք գործի դրել։ Նոր համայնքի մեջ աշխատելու աշխատաոճը իմ համար նույն ոճը ես ունեմ, ինչպես հադրութում էի աշխատում, նույն ոճը այստեղ էլ ունեմ եւ թեմի նոր առաջնորդի ղեկավարի օրտնությամբ նաեւ բոլոր քաղաքները աշխատում ենք ամեն մեկը մեր համայնքներում եւ այսօր ես ունեմ 8 գյուղեր, որտեղ 4-5 եկիլոցի կան, 5-րդը պիտի ավարտենք գուցե այս տարի աստծո օրտնությամբ կարողանանք վերաբացել դաշոր յուղն է։ Մնացած բոլոր տեղերում ամսակտրվածքով ամենտեղ մեկ կիրակի պատարագ ենք անում եւ անմիջապես նախքան պատարագը կապվում ենք դպրոցների հետ միանշանակ։ Դպրոցները, որ իրանք տեղեր լինեն, կարողանան իրանք էլ կազմակերպեն հաճախեն եկեղեցի, որ เป զի եկեղեցում լսեն նաեւ Աստծո խոսքը քարոզը պատարագի միջոցով։ Հիմա բահքի շրջանը մի քիչ արողությունների առումով փորձում ենք զուսպ լինել, իսկ ընդհանրապես հոգեվոր խորհուրդները ծեսերը բնականոն կազմակերպվում են թե կան խնդիրներ։ Խնդիրներ չկան։ Արտի շրջանում մենք տեսակատարություններ որպես այդպեսին չենք կատարում ընդհանրապես։ Բաղ շրջանում պսակվել չի կարելի, ինչև ծուրբզատիկ կամ խոր վիրապիրելնելու կամ աստվածամոր ծննդյան տոնի հետ կապված երբ որ վարակուրը բաց է։ Մենք մնացած օրերին չենք անում։ Այդպեսին են դրվածքը եղել սկզբանե եւ այդ դրվածքը այսօր պահում ենք, աշխատում ենք պահել։ Իսկ ինչ մնում է կնունքներին, մենք կատարել ենք կնունքներ մինչև մեծ պահքը այս նույն եկեղեցում, Խաչմաչի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում, աշակերտների, ուսուցիչների, ծնողների ընդհանուր թվով 35 մարկանց տարբեր կնքարերով որ เป զի մարդիկ դառնան այսօր էլ մենք տեսանք որ մեր եկեղեցում եկան նույն մկրտվորներ իհարկե շատ մարդիկ չեն հասկանում դեռ որ պետք է ամեն իրար հաճախին եկեղեցի ժամանակի ընթացքում կհասկանան կհասկացնեն կբացատրեն որ դա այդպեսին պետք է իրանք այդ պարտականության մեջ որպես քրիստոնյա վայել անձեր հաճախեն իրենց եկեղեցին գյուղը պահողը իրենք են ժողովուրդն են դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ վաղն առաքելական եկեղեցիներում կմատուցվի պատարակ նվիրված ճարպիկ տնտեսին, որն է ճարպիկ տնտեսի առակի խորուրդը։ Մի հարուստ տանուտեր կար, ով իր տնտեսության բոլոր գործերը վստահել էր իր տնտեսին։ Նա հետևում էր տնտեսությանը, հսկում էր, որ ժամանակին հնձեն արտիցորենը, ջրեն այգինները, անասուններին փարախ քշեն եւ կերակրեն։ Մի օր մարդիկ եկան տանտիրոջ մոտ եւ ամբաստանեցին տնտեսին, ասելով, թե նա լավ չի կատարում իր պարտականությունները եւ վատնում է տիրոջ ունեցվածքը։ Տանուտերը շատ բարկացավ, իր մոտ կանչեց տնտեսին եւ ասաց տուրքո տնտեսության հաշիվը, որովհետև այլևս չես կարող լինել տնտես։ Տնտեսը դուրս եկավ գլխիկոր եւ մտածեց, որ այլևս չի կարող հոգալ իր ապրուստը, բայց շուտով հասկացավ, թե ինչ պիտի անի, որ เป զի աշխատանքից հեռացվելուց հետո մարդիկ բարեհաճ լինեն իր հանդեպ։ Հնարամիտ տնտեսը որոշեց օգնել իր տիրոջ պարտապաններին, թեթևացնել նրանց պարտքերը։ Իր մոտ կանչեց մեկին, որ 100 տակարդ ձեթ էր պարտք տիրոջը, հրամայեց, որ մուրհակը պատրի եւ նորը գրի, սակայն 100 տակարի փոխարեն 50։ Մարթը խորին շնորհակալությամբ հեռացավ։ Կանչեց մեկ ուրիշին, հարցրեց, թե որքան պարտք ունի եւ թույլ տվեց, որ 500 պարկ ծորենի փոխարեն նոր մուրհակում գրի 400 պարկ հետո երրորդին, չորրորդին։ Բոլորը շնորհակալությամբ եւ երախտագիտությամբ լծվեցին տնտեսի հանդեպ իսկ տանուտերը իմանալով տնտեսի արածը գովեց նրա հնարամտությունը եւ ներեց նրան։ Թեև տնտեսնան իրավ էր, սակայն ունեցվածքից բաշխելով բարեկամներ շահեց, իսկ մեծահարուստը զայրանալու փոխարեն գովեց նրան։ Բոլորը, այդ թվում եւ մեծահարուստը, գիտեին, որ տնտեսի կատարածը հանցանք է, եւ այս է պատճառը, որ տարօրինակ է թվում գովելը հանցանքի դիմաց։ Սակայն նա գովեց ոչ թե տնտեսի անիրավությունը, այլ գործելակերպը, Քրիստոս ասում է. «Եվ ես ձեզ ասում եմ, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ արեք, որ เป զի երբ այն պակասի, հավիտենական հարկերի տակ ընդունեն ձեզ»։ Մամոնա բառնասորերեն կամ արամերեն արմատից է, որը նշանակում է ունեցվածք հարստություն։ Արագի խորուրդը հենց սա է՝ ունենալ հոգևոր արտնություն, ամեն ժամ պատրաստ լինել տիրոջ անսպասելի այցին, չհետաձգել բարի գործերը եւ կամովին չհակվել դեպի մեղքը, հուսալով թե կարելի է հետագայում ապաշխարել։ Այսպիսի գիտակցություն ունեցողին Տերն անվանում է հավատարիմ եւ իմաստուն տնտես։ Այս կիրակին հուշում է պահքին միավորել ողորմածությունն ու աղքատասիրությունը որպես հոգևոր տնտեսության կարևորագույն մասեր, քանի որ անողորմ դատաստան է լինելու նրա հանդեպ, ով ողորմած չի եղել, քանզի ողորմածությունը բարձրագլուխ բարձենում է դատաստանի դիմաց։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 19-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Տեր Մատթեոս Քահանա Դրավանցը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք